Linea ediki urduko, urte bat erdi egin onduan, baiona eta doni bale garaziren artian treinik ez eta hori urtahilaren iru arte esentzefak hori erabakidu, trein mota batian diren arazuen gatik. CGT sindikatak aimat aldiz, jakin arazidu trein hori ergertatua eta beraz zoin iriskutsuak diren, baina doni bale garazire dat treinik ez hori, CGTak ez du onartzena lalere, Jean-François Bentaberri oraintxe uh, eh, ideki dute lehenea eta orduan eh, <laughs> konten ginen uh, eh, bezerbitzua mantendu zela eta etorkizunan ikusten genuelako. Baina mm, materialarekin arazo larri badugu, x 73500 uh, deitzen dela lokomotibo horiek nahi behar zuen, hori uh, sortzen ditu lineetan. Orduan, baiuna garazien artean ez da olako arazorik, maina materiala euh, hori uh, etorarazi behar da beste lekutik eta uh, erregularki mantendu eta uh, ibirerazteko gero linen linea gainean. Baina ez baina inoa garazin artean. Eta beraz, zendako kentzen dute ez bada arazorik linea hortan? Be beste bideetan, arazo larri hori delako eta guk aipatzen dugulako, zuzendaritza, e, entxiatzen du guri xantaia egitea, egatean, ez bali baduzue onartzen, material horrekin edo zein kasutan ibiltzea, zuei kentzen dugu lana baino nagarazin artean, eta orduan eskoherrian zuen lana suntxituko dugu, eta orduan xantaia horrekin entxiatzen dute gupligatzea nahi batzu. Nahi dute sekuritatea ez mantentzea beste lineetan. Treinak endua Bayona eta donean Egarazi hartian, esentze efak bere baitarik luke erabake hori hartu, eskualdea jakinian ezagri gabe unen gain delari garrai hori. Eta zerretekoak joan dira haute txiberrien mintzatzerat, treinaren orde autobusak izanen dira emendigoiti behaz urterilaren iru arte. Bestalde egun iragaitekoa da Didier Borrotraren kontrako hauzia. Miarritzeko hauzapez ohia eta erriko poliziaren zuzendari ohia dira epaite girat deituak beharko dute esplikatu zergatik autoa parkatze eri lotu bos mila bostiun prozadura edo isuna desagertu ziren 2008ko apila eta 2008ko maiatza artean eunta ogoi mila euroko galzea hiria eta estaduaren kutsentzata letrakariak beti aserre, urtarriletik goiti eginen den turnaden berantolakuntzaren ondorioz, postariek sei egun daramatzate greban azkaineko gutunen behisteko zentroan, oita amalau langiletarik, ogoita zorzi greban dira. Aktibitatearen berekadaren gatik, zuzendaritzak turnaden kentzea erabaki du, alta postariek diotenez, errietako jendetza hemen datzen ari da, senpereko erriko etxearekin bildu dira postariek eta hauzapezaren ganik sustengoa senditu dute, greba segitzen eta edatzen ari da, endaia sartuko baita ere hortan hostilale eta larumatuntan. Serge Lamure, postako CGT-ko kidea. Alors Andai s'est joint euh, sur un préavis national euh, vendredi. Enleiako posta euh, gurekin batuko euh, da, ostizale larun bat untan, negoziaketak izan dira atzo endaian eta langileak erabakiko dute gurekin txegitzen duten. Va decider ou pas si se joint au mouvement. Alors après, à savoir que ça bien quand même que la réorganisation n'était pas Ikusten da, postak proposatzen duen antolaketa ez dela prestura indik, nagusien proposamen bat izan baita antolaketa hori gibelatzea otxelaren euh, amasiera. Bazterrak lasaitzeko egin dute proposamen hori, euh, baina langileok aukera penak nahi ditugu, behantolakuntza horrek ondoroztatuko dituen lan baldintza eta gogoren aurka. Eh, Horretaraziz joan den irailaren amostian, postak erabaki zuela endaiako intzula uzoko zentrua estea eta azkainera zentralizazia eta langileako gen kontra dira, hortako dira ere, behaz, endaiako langileak edo letrakariak eh, azkaineko ege protesta mugimendu urtan. Bestalde ostirale untan biar eguerdi eta iruak artian, miarritzeko galeri lafaia eta saltegiko langileak mobilizatuko dira CGT, CFDT, EFO, CFTC sindikaten sustengoarekin. Buruzagien jokamoldea ezin jasana zaie, Pariseko Osman saltegiko langilek mila euroko prima bat batukanen dute, irabazionak egin dituzte lakoan eta laneko baldintza dorpeak dituzte lakoan. Beste maasina guzietako enplegatuek ez dute deusukanen, zuzendaritzak emaiten deien razoina da, ez dutela aski irabazi atera. Sindikaten zatu lakoak ez dira honak gari, behizkuntza egitea, sozietate bereko langilen artian, hostirale eguerditan, biarri eguerditan, langilek egin dute protesta, miagitzeko saltegiaren aintzinean. Polemika gutxi, bardako akba edo arturri euskal kosta elkargoaren bilkuran, ez da bada zerbait piztu duen gaibakarra igandetako lanarena izan da. Hiri elkargoak komertzioak igandetan lan egiteko aukera bost igandetik amabila pasatzea bostatu du, makro legeak onartzen duen bezala. Intzagita. Macron deitu legearen baitan agertzen da urtean bosti gandez lan egiteko autua amabitara pasatzea. Amabi gande horiek urte astapenetik finkatu behar dira nahi duten komertzioentzat eta nagusiek ezin dituzte langileak hortara behartu, autu bat izan behar da. Gobernu sozialistak aurkezturik ere lege proiektua, sozialistak dira gehienik horren kontra akba hiri elkargoan. Eta ez sozialista guzia gainera batzu alde baitira koletkap de biel adibidez bere prokurazioa zuen angi etxetok kapdu alde eta beretzat pertsonalki kontra bozkatu du. Eta pentsazitekeen bezala, gehiengoan den zentro eskuinak, beren gobernuaren kontra joaitea leporatu die, Silvi Duriti, komertzio eta zarduratzen den gehiengoko asuanta. Mais ben, c'est clair, c'est toujours paradoxal de voir que... Euh, Paradoxala da ikustea legea gobernu euh, sozialistak proposatu hein, duela, Capdeviele gainera euh, alde bozkatu du, besteek ez. Penagarri duritzen zait, beren gobernuaren kontra euh, izaitea. Erakusten dut desberdintasunak direla batzuen eta besteen artean. Finalement, que y a des distensions sérieuses entre les positionnements des uns et des autres. Erran bezala hiru boz kontra eta bi abstentzio, nahi duten herrietan eta nahi duten komertzioek ama bi igande zidekitzen alko dituzteateak ateak 2006an eta angelun adibidez abenduaren hogeita bostean ere idekiak izanen dira komertzio batzu. Eta egan behar da ere, urteko azken kontseilua zela atzo, edo azken bilkura, eta jende guti bildu dira kontseilarien erena edo iruetarik bata eskaz baitzen. Laborantza iraunkorra sustengatzen dute amapek, aurten Ipar Euskal Herriko enter amap elkarteak. Amar urte ospatzen ditu, Ipar Euskal mailan, gaur egon ogoita behatzi amap badira, horietan largoita amar laborariek, mila irueun edo mila lau egun etxe fornitzen dituzte, jendearen araberan gehienak kostaldian kokatzen dira. Lehen eh, baratze zeinako goi bat erosle balima gaur egon amap berian amabi laborariek denetarik eskaintzen dute, amapen astapeneko sedea erreiten dauku, Isabel Barrek zebitartekari edo arartekari horiak. Amapen xe edia duk uh, laboan xaien kubaten uh, sustengatzia uh, lekian bertan eta hori ingaiten duke kontratzian bidez eran aibeta euh, joz eta aldiak ingaiatzen dira laboai baten etzeko esten hain partien uh, prebaten jozteko aitzinetik eta horaz uh, besalmenta. Uh, Alkartasun bai? ideia bat ikine bai, eta itxez bat balin bada mutxalaz uh, kontsumitzaileak izan behar dia uh, Alkartasun amartik berdi, eta estetik uh, antolak eta guztia bengain hartzen eta kutietik banak eta arte. Eta lehrantziz, uh, nabaien angaien entiaduk, uh, bontsaian kurren pratikak uh, eta bereziki unkailu euh, kimiko eta posonidea dela negitia. Eta ez dugatxarin hortak uh, zeltzia egin bat. Erosle eta ekoizilean arteko arroila ondien gatik ama painitz desagertu dira Frantzian, hotz bitartekari ezagatik, Ipar ble, biharko elkartea eta idokik, etxe ekoizilean elkarteak, lan hori, ere maiten dute. Mintzaldi bat gagoratxean behaziontan eskolegiko laborantxak anbara nahi nizan, gaia, emengo etxalde tipietan, zoin dira lugen eta landaren itzulikatze sistimak. Hama hiru etxaldetan eginda ninkesta baten, emaitzen aurkezpena eginen da segituz eh, itzorduekin, egualdeko eh, edo barkatu gernikako batailua, gernika batailua, euskaraz egin den dokumentala ikusten alko da, senpere larriko gelan atxalde untan, zazpiek lauden gutxitan egualdeko somait gizonek, gernika bat hilua sortu zuten, Frantzia libratzen laguntzeko munduko bigiren gerla demoran, hauen artian ziren Bixintxo Bilbao eta Juan Martínez Dirujo pilotarien aitatsi eta osaba, eta aretziginiz, abirron baionetaldeko jubilariaren aitatsi zena, berze hainitz ez dira hainezagunak, bainan eh, gizontasun berarekin borrokatu ziren libertatearen alde eta nazismoaren Estatuaren eh, kontra, hola aurkesten eh, daukute eh, dokumentalaren egilek lan hau, bereziki Frank Dolorozek, erramezala gaur Gernika Batailoa, eh, zazpiek laurden gutitan senpereko lareko gelan. Eta Pierre Larzabalen sortzearen mende burukari, irakurraldi bat, eginen da, unen lanen irakurraldi bat, hori azkaineko biltokian, atxaldeuntan, seiak eta erditan. Beste itzordu bat horreino, erlisionen arteko taldea antolaturik mintzaldi ez tabada gaur Bayonako zentrukoako hausoko gelan musulmano, judu eta giristinuen ordezkariak solastatuko dira otoitzaren funtsaz eta erlizione bakotsak emaiten dion sentsuaz gauratxean zorzik eta erditan zenteko almaionan eta hau deneri irekia berrizail lau uh, buruatuko dugu kirolekin eta futbolian erregeko pan finala amasei gerenetako itzulereko partidak jokatu dira atzo bilboko atletikek zafjaldi eman dio linen sei eta utz eibarrek lau zero irabazi pontefe edo ponferradinaren kontra joaneko partidan iru zero galdu zuten erreibartarek aldiuntan eh, lau egiten dute eta donostiako errealak uh, eh, eh, berdinketa egindu bat berdin Las Palmasen kontra joaneko partida bat bi galdu zuelarik beraz erreala kampo da eta eibar eta bilboko atletikek finala zorzigerenak jokatuko dituzte pilota zaleak joan dita izkera txaldiuntan San Andreseko trinketerat lau ontan Gregoria Gire eta Filipe Benez ari ariko dira, egualeko González eta aizpururen kontra. Goizberri, saioarekin txegitzeko tenoria nazuarteko berrietan eh, Bruxelan bilduko da, Europar kontseilua egun eta bihar, errefusiatuen krisian hartu neurien askartzeko. Eunta hirutanoi mila lagun Europa batasuneko egialdean artean banatzeko engaiamendua hartu zuten, baina berriun bat lagun bereziki Greziatik eta Italiatik, baizik ez dituzte leku aldatu, asiloaren bilatzaileak eta migratzaile ekonomikoak bereisten dituzten hotspot zentruak eda ipatuko dira, bi bakarrik martxan baitira Grezia eta Italian, ahal mugatuekin. Ogeta sortziek erantzuna eman beharko dakote Europar Komisioaren planari, hau da, Europako polizia talde berezi baten sortzia eta mila bosteun agente eta kosta zain arituko lirateke mugen zein zen, errifusiatuen joan etorria kontrolatzia eta jihadismoari buru egitea dira sedeak, estatu batzuk, begitxarrez ikusten dute, zalantzan ezartzen baitu beren buru jabetasuna. Bederen emeretzi pertsonen gorpuak aurkitu dituzte Mexikon. Ego aldeko gerrero estatuan, txitsi hualko errian, bostion metroko arroila batean, bederetzi, bederatzi gorpo osorik atseman dituzte erdi kiskaliak, eta gutienez emeretzi jenderenak direla bai dute, bainan gehiago ere izan dita izke, beste etzu jofango baitziren, elsur egungariaren erranetan. Zon aldean eh, desagertu presunen senideer DNA edo ADN lagin edo mustra hartu dizkiete, gorpuen DNA-arekin konparatzeko eta jakin geheron indarkeria dela nagusi 2008ko buruilean igualan aiotzinapako berrogoita iru ikasleak desagertu zirenetik eunka presuna hildira geroztik han izan diren istilu eta protestetan eta Yemengo gobernuak eta uti iraultzailek adostu sud etena indarrean. Atzo eguerditik haintzina martxanda, errebelde siiten iturriek diotenaz, suetenaren errespetatzeko engaiamendua hartu dute, dena denogoita lau oren beharko dira sueten horren egokortzeko, horien erranetan, arabiak koalizioak bere aldetik azpimagatu duenez, suetenak zazpiegun iraunen du, abenduaren ogoita bat arte, gehitu du suetena automatiko kilu dela beste aldeak errebelde edo iraultzaileenak betetzen badu, hanartian bi aldeak bake elgarrizketak abiatu dituzte suizan. Goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan.